Jenny och vänner har kommit fram till avsnitt nummer 72. Känns helt sjukt varenda gång jag säger hur många avsnitt vi har gjort, men uh, så är det. Mitt emot mig här på kontoret på Grandin's Plain Circus sitter Lapsi Lam. Hej! Hej! Hur är läget? Eh, det är bra. Eh, den där signaturen är nice. Vad är det för låt? Det är, det är eh, en producent du som heter Up to No Good Ah, eh, okay. som är, ja, vi, vi spel, vi, varje tillfälle vi får så spelar vi Upton och Goods låtar för ja. att eh, jag är tillsammans med en av dem i Upton och Goods. Ah, okay. <laughs> och jag tror att de har använt någon så här Michael Jackson-sampling som är totalt olaglig. Um, uh. Så att vi får inte prata för mycket om den. <laughs> Men vad kul att du gillar den. Glad stämning. Man, man kommer in i någon slags mys-vibe. Uh, mm. Um, vi, vi, har en gemensam kompis. Vi, har inte, vi känner ju inte varandra sedan innan. Nej. Eh, men eh, en, eh, en kompis som heter Agnes, ja. Ehm, som jobbar på Rodeo som modeorakel. Hon har, hon har berättat om dig, att, att du är en renässansmänniska. <laughs> Fast du inte vet om det. Som kan tusen saker. Ehm, poet, konstnär, DJ, <laughs> producent, grö, gröna fingrar, komiker. <laughs> Gud vad roligt. men, eh, men, hon, men hon sa att du, du kanske bara identifierar dig som några av de här sakerna. Ja. Eh, vad, vad, skulle du säga själv att, um. att du är? Ehm. Vad, vad, skulle det stå i telefonkatalogen efter ditt namn? Oj. Om det fanns telefonkataloger. Um, det skulle stå... Gud vad svårt. Uh, men det är roligt att hon tycker att jag gör så mycket. Jag tycker bara att jag doppar mitt finger lite grann i alla de här grejerna och gör saker kanske lite halvt liksom. Det var eh, perfekt. Eh, en halv, halv renässansmänniska <laughs> kanske i, te i telefonkatalogen. Eh, nej men jag tycker saker går ihop väldigt mycket, som musik och konst och klubb och växter. Ja, mysigt. <laughs> Vi, ehm, eller jag känner i alla fall till dig ehm, i och med dina klubbgäng, mm. mm. Ehm, Grupp 13 och Body. Mm. Eh, och och eh, någonting som heter Disco Dumpling som jag ja. bara, liksom, aldrig har varit på men Nej. har liksom så här, fan, det där verkar vara världens bästa koncept. Jag tänkte mm. vi ska prata lite mer om det sen. Mm. Uh, du har tagit med dig en massa låtar, ja. bland annat eh, ett eh, släpp som du är med, lite inblandad i ja. på olika vis. Uh, vi varvar som vanligt, uh, så jag och Peter har ju valt ett gäng tunes som vi tycker om. Det här är en låt från i somras som precis mm. har fått en remix och en jättefin video. Jag är helt besatt av den här låten. Let a nigga try me, try me. I'ma get his whole motherfucking family. And I ain't playing with nobody. Fuck around and I'ma catch a body. Let a nigga try me, try me. I'ma get his whole motherfucking family. And I ain't playing with nobody. Fuck around and I'ma catch a body. Bitch, I got the Mac or the 40. Turn a bitch to some macaroni. Tell me how you want it. I'm on it. I really mean it, I'm just not recording. Your little bro the chopper for all you aquas. Leave a bitch, nigga, head imposter. You are an imposter, ain't got no money. Put the burner to his tummy and make it bubbly. I really hate niggas, I'm a Nazi. Love wearing all black, you should see my closet. Rock that all white when I'm feeling godly. Hop out like coke, I ain't got a pocket. Fuck is y'all saying, bitch, my hood love me. 48214, where all niggas know me. I've been on my mind since they killed my cousin. Bring my cousin Devin, man, he just called me. All these niggas love me, can't get them off me. Fuck around, gave him my number, he won't stop calling. I be DMB the click, bitch, you see a scoring. VIP in the club, why your section boring? Got a bitch that set it off like Jada peaky. Queen Latifah, you roll around with your nieces. Bitch, you TT. Mind full of money, got a heart full of demons. Mobbing like Italians, we really turn your face into a pizza. No acne, how you singing like Alicia? Fuck with my family. They be lucky little, but goddamn she rising. Do the whole crew, my bitch is freak nasty. Let a nigga try me, try me. I'ma get his whole motherfucking family. And I ain't playing with nobody. Fuck around and I'ma catch a body. Let a nigga try me, try me. I'ma get his whole motherfucking family. And I ain't playing with nobody. You know Fuck around and I'ma catch a yeah. body. Yeah. I got multiple chains, a gang of old schools that I swear I don't drive less it don't rain. Show you how to get a million, both lanes. When I switch, we gon' blow the whole thing. That's a zip. Bitch, keep talking about what's my favorite strain. What's my favorite part of the game? The grind or the fame? I told her long as my niggas straight, we plotted this with less. Now it's number one albums. Niggas wasn't sure, speculations about the outcome. Now what? More more shows, more O's, more niggas try and find out where I shop when I get my clothes. Get a buzz and I put you on the road. Got a hundred road, hear my car coming from the lobby. Taylor gang over anybody. Let a nigga try me, try me. I'ma get his <laughs> whole motherfucking family. Yeah. And I ain't playing with nobody. What up, Toad? Fuck around and I'ma catch a body. Let a nigga try me, try CEO, me. CEO, I'ma get his whole motherfucking family. Uh. Är det här musik som du eh, gillar eller lyssnar på? Eh, jag, gillar, alltså jag känner igen den här låten, mm. men jag har inte riktigt lyssnat mig in på, vet inte vem det är. Nej, det är en tjej som heter Day, Day tror jag, Loaf. Mm. Väldigt eh, märkligt ja. artistnamn, men um, mm. hon kommer från eh, Detroit. Mm. Den här låten kom som sagt i somras. Jag missade den totalt då, men nu verkar den ha fått liksom lite mer spin mm. eh, i och med den här mixen med Wiz Khalifa. Ja. Um, men hon bara, det finns en video också som kom här om veckan. Hon, hon är verkligen så späd. Hon mm. har någon liten, alltså, lite som en tant, typ mm. med så här bucket eh, hat och eh, någon vit liksom, outfit. Mm. Uh, och så bara rappar man om att hon ska liksom göra så macaroni av någons face. typ, och man bara, oh, det är, <laughs> det är så sjukt hård. Och, uh. ja, jag skulle bli livrädd ifall jag var tvungen att uh. möta henne i en mörk gränd och hon var förbannad på en. Typ. Men eh, så bra låt. Jag älskar mm. de här, mjuka, Verkligen. poppiga. Hoppas att hon blir jättestor. Uh, vi ska spela någonting helt annat. Jag, jag var lite så här tveksam mm. till att du kanske gillar det. Liksom, mm. Nej, men jag gillar det. Men uh, jag, jag vet att det blir ganska ganska mycket dansigare eh, mm. när det kommer till dina val. Vad ska vi lyssna på först? Eh, nu ska vi lyssna på en låt som heter Glow av eh, Jola Fatouche. Varför har du plockat med den? Eh, för att den är, den är ösig på ett, väldigt, på ett ganska rakt sätt. Liksom. Sången är väldigt fin tycker jag. Vi lyssnar. Mm. shifting inside my heart. Trying to work out what just happened. Is this real or is this madness? I can stay here waiting for my life to start. Every part of my body wanting to cross these boundaries. Open the door. change. I'm scared that things will never be the same. But I'm not gonna stay there waiting. älskar den här brittiska, liksom, vad ska man säga, lite större tjej-pop. <laughs> Eller men så här, shampoo-style. Eh, <laughs> Verkligen. Det är sjukt nice. Sången är så bra. Att vi pratar om det, att den är så himla så här, eh, Det är sång genom hela låten, den är så rak och man hör var, varje ord. Och så det, distinkt. Liksom. Verkligen. Men, men uh, eh, Jola Fatouche, vad, vad, är detta för någonting? Jag kan ingenting. Uh, alltså Jola Fatouche är en duo från eh, London. Uh, och uh, de har, alltså, tidigare har de jobbat mycket med ett bildspråk som är så här, både Ruth och Kit Eh, men att de kanske har typ någon t-shirt med varandras ansikten på. Mm. Att de har varit liksom en, men det är många som har trott att de är en, eh, en person, alltså att det är en person som heter Jola Fatouche. Så nu leker de lite med den avataren som de kallar det för, eller dra, persona att de är eh, en person. De har morfat ihop sig själva till, Precis. till de, någonting annat. Mm, så det är liksom bilder på en kvinnlig persona med eh, ett ansikte som är båda deras ansikten. Eh, och då leker de lite med det här liksom att man, eh, eh en så här intim, naturlig kvinnlig persona, men som är superkonstruerad. Mm. Och så känns lite som deras musik också, att det är så här, tusen genrer i ett. Eh, det känns väldigt, så här, när man hör det så känns det väldigt självklart. Men så är det så här, trans, pop, skev R&B typ, mm. allt på en gång. Hur, hur mycket adderar det till eh, musikupplevelse för dig? Att det finns liksom ett så här, eh, uttänkt roligt paket? Ehm, jag tänker att det måste inte finnas, men det är alltid superintressant när det eh, är liksom ett koncept eller eh, när det finns... ja, jag gillar det mycket, men också jag gillar deras liksom, estetik och deras Soundcloud och så. Mm. Det blir som en, en helhet som ja. man kan uh, grotta ner sig i. Ja, verkligen. Men uh, du nämnde att, uh, att du har varit med och bokat dem någon gång hit till Sverige, um, eller? Ja, precis. Eller jag, jag vet inte om jag var med i Body då. Um, men ja, Hampus och Johan bokade Jola Fatouche Eh, och sen så var jag med och typ så lagade middag åt dem eller något sånt. Ja, ja men då så. <laughs> men sen så, ja, det var nog efter det som jag gick med i Body. Men de var skitbra. Berätta om Body. Vad är det för ehm, något? Bodde i ett eh, klubb, eh, klubb eh, en klubb mm. <laughs> <laughs> och ett skivbolag med mig, eh, Johan Norling och Hampus Larsson. Och ni har kört på ganska länge och kommer vara eh, på Trädgården i höst. Eller på Precis. under, under heter ja. Trädgården när vi flyttar in för vintern mm. och blir lite hårdare och dansigare. Yes, vi kommer vara på Underbron i det här lilla rummet mm. eh, en gång i månaden med start den 31 oktober. Vad, vad, kan man vänta sig om man eh, går på Body? Vad får man höra då? Eh, gärna artister eh, från eh, kanske utomlands. <laughs> och, <laughs> Ospecifikt. ja, precis, för ibland är mm, det ju inte jag. det. <laughs> och sen så ganska en blandning av musik, dansmusik. Mm jag vet att ni har bokat Jungle Pussy någon gång ja. tidigare. Mm. Vad, vad, vad, har man mer kunnat höra hos er? Eh, House of Ladosha, eh, Shun, eh, Poisonous Relationship hade vi här i somras. Eh, vilka med Teen Girl Fantasy också. Just det. Mm. Mycket bra som man kan ha missat. Mm. Eh, <laughs> ser fram emot en massa grymma grejer i höst. Vi, vi, jag smyger igång en låt här i bakgrunden. Uh, det är Baba Stills. Ja. Mm. Uh, en låt från hans nya platta Total som heter Aches som jag har bara liksom fastnat i hela mm. den här veckan och älskar. får du för tankar i huvudet när du hör det här? Ehm, skitbra. <laughs> Ehm, jag har inte lyssnat på det här tidigare. Ehm, och, eh, det är perfekt att sitta och jobba med någonting och sen så lyssna på det här. Mm. Jag kommer nog ladda ner Eller köpa den menar jag. <laughs> sen. Ja, jag, som sagt jag har fastnat verkligen för den här låten Aches mm. Eh, från eh, kommande plattan. Det känns som att vi pratade lite om att äh, Baba Stills, han gör så många mm. olika saker. Det kan vara svårt att veta vad han håller på med egentligen mm. och så ringa in vad, vad han har för stil. Uh, men nu känns det som att det finns lite mer av en linje. Det är mm. inte riktigt lika så här flummigt. Uh, jag, jag, gillar det som fan. Um, vi nämnde ju Body här innan. Mm. Du sa att det är ju inte bara en klubb utan också ett skivbolag numera. Ja. Vad, vad släpper ni på Body? Eh, vårt första släpp är då en, eh, en EP av eh, Patchfinder från London. Eh, och eh, eh, ja, precis. Vi har några liksom, planerade släpp som jag i och för sig inte vågar <laughs> säga nu. Vi har inte fått ett godkännande av Johan än. Ah, okay. Men, ja, men vi, släpper, vi kommer släppa lite grann så som klubbfilosofin, den som vi har. Att, liksom, sånt som inte riktigt finns här och eh, hjärnan, sånt som liksom går utanför den, eh, kanske, jag vet inte, vad ska man kalla klubbnormen kanske. Hur är klubbnormen? Eh, här? Mm. Eh, alltså jag skulle säga nu är det ju tusen massa olika alltså, liksom, saker som händer, vilket är sjukt kul. Men innan jag, eh, kanske två, tre år sedan var det väldigt mycket så här, killar som DJade och liksom, eh, det var väldigt så här, eh, man ska taktmixa och man ska, ja, en viss typ av liksom stämning som inte var så kul. Många måsten. Många måsten, precis. Eh, men nu känns det som att saker håller på att förändras. Att det finns jättemycket bra initiativ. Mm, kul. Uh, eh, Patchfinder, mm. uh, vad, vad, vad, var det som gjorde att ni fastnade för det och kände att det här vill vi ge ut? Uh, eh, Patchfinder som är Stan från London är en gammal kompis till Hampus och Johan bland annat. Um, och han har alltid varit involverad liksom i så top nice-grejer som Johan och Hampus är med i. Då. Ett annat eh, ökänt klubbgäng i Stockholm. <laughs> Välkänt. um, <laughs> och, eh, men så han har alltid gjort eh, musik länge och jag tror att de spanade på honom mm. länge. Och sen så bokade han, kom ju och spelade här i Stockholm för eh, lite mer än ett år sedan. Vi, uh, vi tar och lyssnar. Mm. Första bodysläppet. Yes. med Mira med ja. Patchfinder. Mm. Hur skulle du beskriva den här musiken? Ehm, jag skulle beskriva den som eh, att det är mycket eh, eh, jag skulle beskriva syntar, samplingar, ganska liksom experimentell. Mm. brett ord, men ja. Jag gillar att det nästan var lite så speldosa, du vet när man så vevar ja. igång att det liksom Ja. Man, man tror att det ska falla av bitet på något sätt. Ja, verkligen. Tiden. Ja. Ehm, det var coolt som fan, tycker jag. Var, hur, har du någon känsla för, är det så här det låter i London just nu, där, när det är som mest experimentellt och kul? Um, ja, um, man hoppas ju lite det. Um, det känns som att det finns, Jona Fatushi är också från London. Mm. Det finns en väldigt så här, eh, en alltså, känsla för alltså, liksom, musiken och det visuella och konceptet och idéerna. Mm. Eh, mycket. Så, eller liksom sån musik man kan hitta där. Eh, det är skitkul. Jag bara kommer att tänka på, vi hade en releasefest med Patchfinder i Solna eh, för några veckor sedan. Eh, I Solna just? Ja, i Solna. Eh, eh, Johan och Hampus har en ateljé där borta. Okay. Ehm, och då, då kom han och körde live och sen så hade han liksom ett latexskynke över alla maskiner. Så han låg på golvet och spelade. Mm. Och så <laughs> hade han ett latexskynke över hela liksom, sig och alla maskiner. Och sen var det liksom visuals på det. Så då gick man in i ett... Vi ordnade så att hela rummet var jättemörkt när man mm. kom in. Och sen ser man då den här liksom amöban på golvet <laughs> spela den här typen liksom av under, musik. Under täcket? Ja, under täcket, ja. precis. Det var skitbra. Jag bara tänker med honom så här i tullen när han ska <laughs> ja. flyga med sina maskiner och eh, <laughs> stora latextäcka. Ja, verkligen. <laughs> Hur går det till? det låter ju askul. Eh, vi ser fram emot mer eh, släpp på Bondy mm. framöver. Du får hojta när det kommer någonting mm, nytt. Absolut. Ehm, här är en annan låt som jag och Peter har älskat i veckan. Den är ganska dramatisk, men, men bra. Mm. det är en återkommande favorit här i Jenny och vänner, Blade, eller Blady. Vi, kan, mm. vi har mm. fortfarande inte lärt oss vad som är mm. rätt. Jag tror man får säga båda. Mm. om den här? Han du lyssna något? Eh, den var ehm, ganska kort. Ja, nej, jag hann inte. <laughs> Men eh, vi pratade ju däremot väldigt bra om dem under pausen. Gravity <laughs> Boys. ja, Gravity eh, Boys. Uh, Blade var det här med uh, låten Reborn. Den har en väldigt så här, maffig video som är ganska, ja, men som sagt, dramatisk. Eh, mm. Uh, det, är, det är mycket så här, tonårsangst i, i texten och um, den är mörk och lite så här domedagsaktig. Mm, mm. jag tycker man ska kolla in den. Eh, Echo 2K dyker upp där på ett hörn också. Yeah. Eh, gillar dem eh, väldigt mycket båda två. Eh, vi har kommit fram till eh, ditt eh, tredje låtval, tror jag det blir. Ja. Um, det är någonting som heter Su Sing. Ja. Säger man så? Ja, eh, jag gissar det. <laughs> vad ska vi höra? Vad är det för någonting? Eh, det är låten No Primordial State och det är väl någon sorts eh, industri, eller industrial techno kanske. Okay. Det blir ganska tungt helt enkelt. Mm. här är ganska svår musik för mig. Mm. Den är liksom inte, det är inte det mest lättsmälta. Nej, jag fattar det. <laughs> Vad är det som du fastnar för i det här? Ehm, jag gillar att det är så drivande och hårt, tungt, rakt. Mm. Ehm, jag tänker mycket på så här, eh, det känns som om man är, tittar på en actionfilm och det här är liksom eh, den eh, hämnden eller något. Mm. Liksom det är liksom ondskefullt. Jag gillar att... Det finns ett mission och det ska liksom Ja, lite ske. grann. Alltså. Ja. Och då är det nice att lyssna på sånt här om man är typ så här, på väg till kiosken, ska köpa ett paket <laughs> tuggummi. Saker är ganska känna sig som en assassin. Ja, lite att man är med i typ en så här musikvideo eller någonting. Mm. Jag gillar det. <laughs> det känns som det kommer tillbaka hela tiden här. Det är rakt, det är liksom driv. Ja, ösigt lite. Vi gjorde en eh, liten kort eh, låtintervju med dig på Rodeo. Eh, ja. på, i Jenny och Vänner-bloggen som jag jättegärna får läsa, för det finns massa bra musiktips. Eh, men då var det också så att du längtar efter musik som eh, låter som en pacemaker, typ, <laughs> ja. som kan hålla dig vid liv. Lite grann. <laughs> Nu när hösten och vintern kommer så blir jag så jävla trött. Att jag, ja. Så jag behöver saker som liksom får mig upp ur sängen och sen så Inget jävla såsande. Nej. <laughs> det är så motsatsen till musik som jag gillar, som ja. bara ska vara så här flummig och långsam och mjuk, som man kan så här bära in sig i. Jag kanske borde börja lyssna på <laughs> lite mer rak, drivig. Uh, vi, vi, ska lyssna på någonting som um, producent Peter, eh, mm. Peter Björklund, som också är med och gör den här podden, lite i bakgrunden, mm. uh, gillar mycket just nu. Maluka Mala, uh, okay. en New York-tjej. Mm. Uh, den här låten heter Trigger. någon slags hopkok av eh, väldigt många så här reggaeton-aktig mm. pop uh, som man har hört mm. de senaste tio åren kanske. Det är oklart om jag gillar det här eller inte, men ganska <laughs> nice. det <laughs> har någonting. har någonting. Uh, eh, Peters favorit favo från veckan. Mm. Uh, vi har kommit fram till ditt sista låtval. Ja. Vad ska vi lyssna på? Eh, det är då eh, en artist som heter eh, Perera Elsewhere. Eh, men det är en eh, remix av eh, Roxymore. och de är baserade i Berlin båda två. Jag har aldrig hört talas om någonting av det här. Nej. Mm, cool. Varför tog du med den? Ehm, för att det är så stor skillnad på originalet och remixen. Mm Jag mhm. gillar den, vad som har hänt i själva transformationen eller vad man säger. Vad, vad har den gått ifrån att vara? Tråkig, lugn <laughs> till eh, sexig skulle jag säga. Mm. okay, <laughs> okay. ganska sexig ändå. Eller hur? Jag vet inte hur originalet lät, men Nej. det var lite så beslöjat ja. och eh, soft på något sätt. Ja, hennes röst är så jävla bra. Eh, men originalet det var, det var liksom så, lite så här elektroakustisk. Att den låter inte alls så här. Eh, så att jag tycker det är coolt när man kan göra om en låt helt och göra den så upp, uppåtig. Liksom. Absolut vi vet att du gillar raka låtar som ska hålla dig i baken <laughs> och vid liv i höst. Finns det något annat som du så här längtar efter när det kommer till musik just nu? Um, vad annat jag längtar efter musik? Jo, jag, uh, min uh, eh, Gin som jag nämnt tidigare, hon mm. uh, håller på att göra musik med Robin. Ehm, under ett projekt som heter Carabas and Drain. Ehm, så här, syntar och grejer och det är väldigt så här, Spännande. Jim ja. Mustafa är det vi Jim pratar Mustafa. om som faktiskt har varit gäst här i podden. Ja. Eh, fast det är ganska länge sedan nu. Hon får komma tillbaka snart. Mm. Um, så det ser jag fram emot. Ja, spännande. Det måste yes. vi kolla upp. Mm. Um, Grupp 13, gör ni någonting ja. kul? Du och Gin och eh, Mirja Larsson, som också varit med här en gång, mm. är ju del i ett stort ja. DJ-kollektiv. Eh, det stämmer. Vi, vi ska åka på eh, kickoff. Ja, vi, <laughs> vi försöker planera in en kickoff innan vi, innan vi gör en fest. Ja. Så att vi kan umgås lite innan vi jobbar, typ. Perfekt. Mm. Så det blir nog landet någon helg. Det, alltså landet, landstället nice. Mm. Uh, och så disco dumpling har vi ju glömt att prata om ja. nu. Kan inte du bara berätta om det konceptet? Det verkar ja. så jävla mysigt. Uh, det är en uh, Kina-restaurang som heter Bamboo Garden som mm. mina föräldrar har haft, uh, men de har precis sålt det. Eh, och där har vi haft eh, klubbar. Så mm. vi liksom dragit dit ett ljudsystem och bokat DJs och spelat skivor själva och saker har hänt typ. Och käkat dumplings? Och käkat dumplings och ja. druckit öl. Precis. Åh, det låter som heaven. Kommer, mm. du, kommer det bli några fler sådana kvällar i höst? Eh, ja, vi fortsätter. Så att, eh, vi kommer ha det om eh, någon månad eller så. Jag måste ju verkligen försöka eh, ja, du gå måste den här komma. gången. Jag har missat det så många gånger. Uh, så himla mysigt att ha dig här. Ja, jättekul. Bra gäst. Bra musik. Tack uh, detsamma. Du får jättegärna komma tillbaka. Um, lycka till med alla klubbar och uh, släpp och allt möjligt. Ni, som sagt, hojta. Mm. när det dyker upp någonting mer bra. Absolut. Vi avslutar med en av mina eh, babies, höll jag på att säga. <laughs> en så här liten, liten kille från Chicago som är kusin till Chief Keef. Mm. Uh, han heter Mutti Baby och har släppt ett jätte, jättebra mixtape i, i vår som heter Young Legend 2. Uh, eh, han är tillbaka med en så poppig låt som heter All That som uh, jag gillar jättemycket. Mm. get a call back. Well, I need all that, so I need all that. Say, I Gucci, Louis, Prada, Fendi, I rock all, I rock all. These Romans, business, I ride all, I ride all. These but they can't get a call back. I need all that, I need Say, I Gucci, Louis, Prada, Fendi, I rock all that. I ride Rorys, Rovers, Bentleys, I ride all that. I got saying on me, tell her, man, fall back. This dumb thought just hit my phone, but I ain't even call back. Bro, boy, you ain't getting money, then for you it's all back. I'm finessing for the check, I swear I need a tall sack. Two, three, switch on Michael Jordan with the way I'm ballin'. And my life is just a movie, I just wanna pause it. I be flexing, pull up, and I make the thotties go crazy. She want me to cash her out, I told her, shorty, no way. Way I'm living, you would think that every day my glow day. Scream RIP, big glow, I swear it's gonna be your okay. Me and squad pull up and now I looking like some cocaine. I just do it how I do it, I do it with no shame. Ask me what I bought, just know it, cause I'm boss like Roseanne. Do my thingy, thinking, know and I can do it all day. Gucci, Louis, Prada, Fendi, I rock all I rock Rolls, Rovers, Benzes, Bentleys, I ride all day. Gave me studies on my line, but they can't get a call back. I need all that, so I need all that. Say, I rock Gucci, Louis, Prada, Fendi, I rock all day always drove us I ride all day. And these hotties on my line, but they can't get a call. I need all that, so I need all that. Baby, don't like Ferragamo, and my shit like a model. Popping bands like they bottles. I could probably pay a kind Swear I ball like no tomorrow, so I spend it all day. Girl, I baby be finessed. Why you feel some type of